Hiru eunta berroita amar kilometra egin dituzte Spangero enpresako langileen txustengu komiteko berrogoi bat kidek, landesetako labeiri enpresaren sartzea kamioner blokatzeko. Ekintza goizeko zazpiontan hasi dute, Saint-Jour de Marenen plantatua den ahategi bela eta izokina prestatzen dituen labeiri enpresako sartzea blokatzeko, lurberiko adar bat da lantegi hau. Spangero Ongeroko langileen sustengu komiteko Michelek elgarreta atze hortan parte hartzen du, atzo iraganden enpresa komitean Spangeroko berreunta berrogoi langileen licentziamendu indemnitateak negoziatu direla eta hor egin diren proposamenak ez dituztela onartzen ahal salatu dauku. Bien, l'action d'aujourd'hui a pour but euh, de marquer un signe fort Gaurko ekintzak gure borondatea markatu nahi du, keinu azkar bat eman. Zeren, atzoko enpresa komitean egin diren proposamenak ez dira onargarriak guretzat. Beharrezkoa iruditu zaiku, erreakzio baten erakustea, eta labeiri enpresa blokatzea hautatu dugu, lurberri taldearen lantegi industrial nagusia delako. Euh, du grupe lurberri, euh, parce que, justement, c'est un signe fort. Voilà ce signe fort est fait justement pour... Keinu askar bat da beraz, lur berri dizuzendua, gogo eta ditzan berriz licentziamendu indemnitateak sakonki eta gure eskaerako beki kondutan arditzan. Ekintza kalmeki egiten dugu, saian bezala, hor gira bakarrik gure kesuaren agertzeko, ez indarkerian jartzeko, orai pilota lur berriren eskuetan da eta bere responsabilitateak hartu behar ditu. Lurberik pagatu behar du injustizia dioten banderolak lotu dituzte labeiri enpresaren aitzinean. Aratsaldeko lau honak arte egonen dira sartzearen trabatzeko. Horoitaraz ezagun ere atzo administratzaile judizialak bi hastez luzatu duela zeko dozieren pausatzeko EPEA.